Awit, Kabanata, Isandaan at apatnaput Purihin si Yahweh na aking kanlungan. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong buog at tagapagligtas at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong Pinapanaligan, nilulupig niya, sakop kong mga bayan. O Yahweh, ano nga ba naman ang tao? At pinagtutuunan mo siya ng pansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin, Yahweh, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabuntukan ay iyong yanigin, lalabas ang usok, aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin, lahat ng kaaway iyong pakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Abutin mo ako at iyong itaas sa kalalimang tubig. Ako ay iligtas. Ipagsanggalang mot ng di mapahamak sa mga dayuhang may taglay na lakas. Ubod sinungaling na walang katulad kahit ang pangako'y pandarayang lahat. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David mong lingkod. Iligtas mo ako sa mga malupit kong kaaway. Sa kapangyarihan na mga banyaga ay ipagsanggalang. Sila'y sinungaling, di maaasahan kahit may pangako at mga sumpaan. Nawa ang ating mga kabataan lumaking matatag tulad ng halaman. Ang kadalagahay magandang disenyo kahit sa ang sulok ng isang palasyo. At naway mapuno mga kamalig natin ng lahat ng uri ng mga pagkain at ang mga tupay magpalaanakin sampu-sampung libo ito'y paramihin. Mga kawan natin, sana'y dumami rin at huwag malagas ang kanilang supling. Sa ating lansangan, sana'y mawala na ang mga panaghoy ng lungkot at dusa. Mapalad ang bansang kanyang pinagpala. Mapalad ang bayang si Yahweh Diyos na dinadakila.